kai wannan annabi idan munafikai suka zo maka qalu suka ce bi alsinatihim da bakin su ala lafi ma fi qulubihim amma sabanin abin da ke cikin zuciyarsu nashhadu innaka da rasulullah suka ce wallahi ya kai muhammad mun rantse kai manzan allah ne allah ya aiko ka sai allah ya ce wallahu ya alamu innaka na rasulu eh allah ya san kai manzo ne da allah allah ya aiko ka wallahu ya shadu innal na lakazibun kuma allah ya shaida ya sani cewa munafikai ƙarya suke ba da gaske suke ba to kaga wannan shine siffar munafikai ɗin ta ƙarya kuma shi ne munafinci a ɓoye kafirci a zuciya a bayyana musulunci a baki idan suka zo majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi wallahi tsaye kai annabin Allah ne Allah ya aiko ka ne Allah ta'ala ya bayyana cewa ai Allah ya san cewa munafikai ƙarya suke kuma Allah ya san cewa kai manzan Allah ne dan haka ba a buƙatar rantsuwar munafiki ko shedar munafiki Allah ya riga ya san kai manzon Allah ne sannan kuma Allah ya san cewa munafikai ƙarya suke kaga wannan ita ce siffar ta farko yin ƙarya sun zo suna rantsuwa gaban manzon Allah amma ƙarya suke yi bayan wannan Allah ya ce ittakhazu aymanahu اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون الله تعالى يقول اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة sai riƙe rantsuwarsu da suke yi junnatun a matsayin garkuwa yi sitratun ala amwalihim wa dima'ihim wannan rantsuwa da suka yi suna yin ta ne don ta zama garkuwa gare su idan suka zo suka ce mu musulmai ne wallahi mu musulmai ne to kun ga ba za a yaƙe su ba idan kawo ba a yaƙe su ba za a taɓa dukiyarsu ba saɓanin inda ba su yi haka ba sun zama kafin sai a yaƙe su da haka wannan rantsuwa suna yin ta ne kawai don su ba kansu kariya yadda ba za a taɓa dukiyarsu ba ba za a taɓa jininsu ba shi ne allah ya ce sai riƙe rantsuwarsu ne a matsayin garkuwa fasabbu an lillahi kuma da suka yi haka sai suka kange sahabbai ko muminai daga aiwatar da addinin Allah a kansu ai anil jihadi fihim suka hana a jiha a yaƙe su domin kun ga idan da basiran rantsuwa ba suka ce su musulmai ne to kafirai ne kenan to ran kafirai ne kuma za a yaƙe su kamar yadda aka yaƙi sauran kafirai din to amma idan suka yi rantsuwa akan ƙarya to yanzu wannan rantsuwa ta ba su kariya a nan duniya ba za a yaƙe su ba ba za a zubar da jinin su ba to kuma ta kare sahabbai su aiwatar da jihadi a kansu ma'ana sun hana sahabbai yin wani aiki na Allah shi ne jihadi a kansu shi ne fasaddu an sabilin lahi sun hana ayi jihadi a kan saboda sun rantse sun ce su musulmai ne sai Allah ya tarda da wannan mataki nasu Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malu wannan abu da kafirai munafikai suke yi na rantsuwa akan ƙarya dan su kare jinin su da dukiyar su sannan su kange musulmai daga yakar su wannan aiki nasu ya munana abin da suke aikatawa ai bi isal amalu amaluhum hadha tir da wannan aiki nasu aikin su ya zama mummuna to wannan shi ne abin da munafikai suka dinga yi su munafikai an same su ne a madina a makka daga musulmai sai kafirai ajibi ne mutane har aka ƙara zaman makka ba a samu nafici ko ƙwara ɗaya ba a makka sai dai kafirai to amma dawowar manzon Allah madina tunan ne aka samu nafici su ɓoye su na kafirci a zuciyarsu sai a baki su ce su musulmai ne a madina aka fara samun su shi allah a wannan sura yake ba mu labarinsu da siffofinsu idan sun zo wajen manzan allah su rantsuwa su ce su musulmai ne allah ya karyata sai ce karya suke munafukai ne sannan suna rantsuwa don su kare kansu daga takobin musulmai kuma ta wannan hanyar sai suka hana a yaƙi suka hana musulmai aiwatar da jihadi a kansu to Allah ta'ala ya ce zalika bi annahu zalika bi annahu amadu thumma kafaru ala qulubihim wa hum la yafqahun Allah ya ce sun zama munafikai ne bi annahum amanu domin sun yi imani da baki sun makafaru sai suka yi kafirci bilkalbi da zuciya kun gane da baki suka ce mun yi imani sai suka kafirce mai imanin nan da zuciyarsu to da suka haka faru biya ala qulubihim sai Allah ya rufe zakatansu Allah ya ce fa hum la yafqahun ba za su taba fahimtar gaskiya su gane ta balle su imani saboda an riga an toshe zuciya to kaga sun zama kafirai ne saboda bayyanar da kafirci da suka yi musulunci a baki sai suka ɓoye kafirci a zuciya kenan shi munafiki fuska biyu ke gare shi idan ya zo cikin musulmai zai ce shi musulmi shi sa can suratul bakara. inda nan ma Allah ta'ala yi bayanin munafikai sosai yana cewa daga cikin sifofin su wai za da zina amanu qalu amanna wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma'nahu mustahzi'un Allah ya ce idan sun shigo cikin musulmai sai su saki jiki su mu musulmai ne mu ma musulmai ne za a yi sallah da su in azumi ya zo za su ɗauka in za a taho aikin hajji za a taho da su in za a jihadi za su ba a tafi da su duk da dai a jihadi ba baya suke tsaya amma dai suna zuwa duk wani abu na musulunci da su ake yi amma a zuciyarsu ƙarya suke ba su imani ba to wani sai ce to ai suna wahalar da kansu ana sun tsaya kafirce su a wai sunan dabara ce suka yi ayin suka ce su musulmai ne ba za a yaƙe su ba in suka zo suna sallah ba za a ce Kahire ba ne musu to wannan shi ya sanya sai suke ta rantsuwa suna cewa su musulmai ne alhalin ƙarya suke yi to Allah ta'ala ya ce sun zama munafikai ne bi annahum amanu domin su sun yi imani a zuciyarsu bai da bakinsu sun makafaru sannan sai suka yi kafirci da zuciyarsu kaga a bakin musulmai a zuciya kuma ba musulmai ba to da suka haka kuma cikin hukuncin da Allah ya ɗauka a kan su Allah ya ce faɗi biya ala ƙulubihim sai Allah ya rufe zukatansu bil kufur da wannan kafircin fahim la yafqahun dan haka ba za su taba fahimtar imani su yi shi ba na'am wa idza ra'aytahu wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون Allah ta'ala ya ce wa iza ra'aytahu tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihi ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul adu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun yana daga cikin sufofin munafikai Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana mana sifofinsu a baya an ce mana makareta ne an ce mana suna rantsuwa akan ƙarya an ce mana sun bayyana musulunci da baki sun ɓoye kafirci to sai Allah ya ce wa izara aitahu to aji ajsamuhu idan kuma ka gansu a wancan lokacin Allah ya ce to aji ajsamuhu jikinsu zai burge ka da jamalihim saboda kyawansu mutane ne lafiyayyu ƙosassu masu kyan jiki suna da kwarjini suna da haiba haka munafiki yake idan ka ganshi zai birge ka sannan wa in yaqulu tasma'a liqawlihim idan suna magana kowaye kai sai ka saurare su tasma'a za ka saurare su fasaha fasahatihi saboda fasahar su sun iya magana akwai su akwai mutum da ya iya magana in yana magana sai ka a ka saurare shi wanda Allah ya hore mazanci a wannan balaga ta iya magana to haka munafikai suke in suka zo suna magana sai ka saurare su Ka ga wannan sifofi guda biyu ke ga jiki sannan kuma gashi sun iya magana ka annahum kushubun musannada idan ka zo majalisin manzon Allah haka za ka gansu zazzaune sun koma daga baya sun zauna Allah ya ce ka annahu shugun. kamar ka ce wani kututturen icce ne musannada wanda aka jingine a jikin bango kawai in suka zo za su koma daga baya jikin bango sai su zauna to suna da girman jiki sai ga su kamar kututturen ice ba su cewa in balle a aka za su zauna kamar ice idan an ƙare kuma su tashi su tafi hankalinsu baya wurin saboda su munafikai ne karatun ba shi ke gabansu ba da haka ba su da wani amfani yadda ka san kututtura ice a majalisun haka suke sai dai an ba su dama su magana to kuma za ka ji magana fa lokacin da aka ce yakin tabuka manzan Allah ya ce kowa ya tafi yakin nan munafikai suka ƙi zuwa da manzan Allah ya dawo saboda sun iya magana duk wanda ya zo ya shirya magana wajen manzan Allah sai manzan Allah ya ce ya tafi bai laifi ba har sai da Allah ya saukar da hukunci ya ce duk ƙarya suke munafukai ne aka kai su mututu da aka sun iya magana sun iya magana shi yasa ko a wancan lokacin suka dinga wahalar da addini suka dinga wahalar da manzan Allah domin su ne ba da ikon a yaƙe su amma kuma an san cutar da addini su ko ba a yi korar wani ma ba a san munafikin bane ba sun sha cewa manzon Allah sahabbai kenan ya ba su dama su yaƙi munafikan nan manzon Allah ya ce a akwai siyasa cikin yaƙar su cikin mu suke zaune wanda ke wajen mu ba abin da ya sani game da su cewa su musulmai ne ina da san cewa da baki ne suka ce musulmi bane ba amma mu yan cikin gida mu ne muka san munafikai ne da haka yanzu idan muka yaƙe su a waje mu za a ce muhammadu yana kashe mutanensa sai a tsorata mutane game da musulunci sai su shiga musulunci da haka manzo Allah ya ce ai ta hakuri da su in an safar da aya kan su su ji an karanta aka wuce shi dan bayan kwana biyu kuma su da a ci gaba da abubuwa da su kullum suna shirya wa manzan Allah makirci kullum suna shirya mashi ya za a samu galaba a kan shi amma haka manzan Allah ya ta haƙuri da su aka ta zama da su har Allah ta'ala ya yi hukuncin da zai yi a kansu don haka Allah ta'ala yake cewa suna halartar majalisun manzan Allah suna zama har a wajen manzan Allah in an zo karatu da su za a yi in an zo sallah da su za a yi sallah idan ka zo ba za ka taɓa cewa wannan munafiki ba ne ba ya yi shiga mai kyau ya zo majalisun manzan Allah ya zauna za ka cewa waɗannan su ne harkowar kuma cikin musulmi ne in suna magana kuma sai sun ja hankalinka to haka su munafikai suke sai Allah ta'ala ya ce ya sabu na kulla sai hacin alaihi sannan duk lokacin da aka yi wata yi kuwa a majalisun manzan Allah sai su ɗauka da kansa ake ai tusahu kalida'i fil askari wa inshadi dalla duk lokacin da aka ce jama'a a saurara za a ba da sanarwa sai su ɗauka kansu za a yi magana sai cikin jin sun yace to yanzu za a yi magana kan za a ce muna za a ce muna jama'a jama'a a saurara ana cigiyar to lokacin da aka fara yi kuwa din za a yi cigiya sai cikin zukatan suna cewa to za a yi magana kan mu da mu ake da mu ake sai su ji ba da su ake ba me wannan yake nunawa wannan yana nuna su matsorata ne kuma suna tsoron a magana a kansu da haka da sun zo majalisun manzan Allah saboda tsoro duk lokacin da za a yi magana sai su ɗauka kansu za a yi magana to za a ce a kore mu za a ce kaza sai su ba kansu a ba shi ya sanya a can cikin suratul baqara aka ga yadda Allah ta'ala ya misalta misalin su ce misalin munafiki kamar mutum ne yana tafiya a daji ga duhu dajin nan kuma akwai kulamu da macizai da sauransu sannan ga hadari da ruwa ana yi da mutum zai tafiya irin wannan yana a cikin tsoro zai yi tafiya to sai da ta kai da saboda tsananin duhu bai iya tafiya don kare je ya taka maciji ko ya taka kunama sai ya tsaya tsaye cak sai an yi walƙiya ya ɗan ga hanya sai ya motsa da walƙiya ta ɗauke kuma sai ya tsaya yadda wancan mutum yake cike da tsoro to haka su ma suka suke cikin musulmai cike da tsoro duk lokacin da za a saukar da wata aya sai su dauka kansu za a saukar da ayar amma saboda karfin hali irin na munafiki ya ce ya musulunta bare ya huta to ko ba zai ce ba kuma ya ce shi ba musulmi bane bai koma cikin kayare to kuma yana jin tsoron kar a kai sai ya zauna haka yana ta wahalar da kanshi yau in an kawo aya ya tunanin kan za a yi magana gobe ce za a ce yaƙi ya ɗauka su za a yaƙa kullum cikin tsoro yake 24 hours ka ga yana wahalar da kanshi shine Allah ta'ala ya ce humul adu fa hazarhum amma duk da haka nan Allah ya ce wa manzon Allah humul adu makiyanku ne fa fa hazarhum dan haka ku yi taka tsantsan da su qatalahumullahu Allah wadaran munafiqai anna ta taya suka bari ake juyar da tunaninsu a dora shi kan munafinci su ba za su su imani ba kaga ai mutumin da zai bari a juye tunani shi a aza shi kan irin wannan munafincin ai ya zama abin mamaki ka zauna cikin mutane kullum kana ɗarɗar kana fargaba kullum kai kana cikin mutane amma ka san ba cikinsu kake ba kana yaudarar su kana ha'intar su wansu a ganin su suna yaudara Allah suna yaudara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yaudara musulmi wai kamar wayo suke wa kun musu wayo ba su gane mu don haka ba su yaɗar mu Allah ya shirya da mu ga sufa ta gaba da wai zaƙi da lahu wai zaki da lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulillahi law ru'usahum wa ra'aytuhum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ta'ala ya ce da idza qila lahum ta'alu na kuma rasulillahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah idan aka ce musu su munafiqan ta'alu ku zo mu je wajen manzon Allah yastaghfir lakum rasulullah manzon Allah ya roƙa muku gafara ku bar wannan munafincin ku dawo ku dawo musulmai na kwarai Allah ya ce lawaw ru'usahum sai su zo sai su kada kai a'a ba mu zuwa su kada kai a'a wa ra'aitahum yasudduna sai kuma gansu suna karkacewa suna zalewa daga cikin mutane suna fita don kar a isa wajen manzon Allah wa hum mustakbiruna suna masu girman kai domin duk wanda aka ce a zo a je wurin gaskiya ya ki zuwa ya girman kai ce da haka kuma an ce su zo a je wajen manzon Allah don a roƙa musu Allah gafara ya yafe musu laifin da suka yi a baya su zama musulmai mutanen kirki sai kuma su ki zuwa to kaga ya za a yi su ku zo a je manzan Allah ya roƙa muku Allah gafara a yafe muku ku zama mutanen kirki ku zama musulmai sun ki zuwa kaga sun zaɓi su ci gaba da rayuwa kenan akan wannan tafarki nasu da haka mutane ne kuma wanda ba sa son wa'azi ba sa son a zo da su wajen manzan Allah don ya roƙa musu gafara to wannan sai sanya Allah yanke hukunci a kansu Allah ce sawa'un alaihim sawa'un alaihim astaghfarta lahu am lam tastaghfir lahu lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin kaga sai Allah ce sawa'un alaihim أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين shikenan an gama an gama magana a kansu. Allah ya gama magana Allah ta'ala ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne ya kai annabi Muhammad astaghfarta lahum ko su zo ka roƙa musu Allah gafara am lam tastaghfir lahum ko ba su ki zuwa da aka yi zama to baka roƙa musu Allah gafara ba lan ya gafira Allah lahu har abada Allah ba zai gafarta musu an gaba saboda ni, inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirye da mutane wanda suke fasikai shikenan shi yasa a wani wuri can cikin alqur'ani suratul tauba bi Allah ya ce cewa istagfir lahum aw la tastagfir lahum in tastagfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum manzo Allah ko kai musu istighfari ko karkai. aka cewa manzo Allah kai in za ka yi musu istighfari sau 70 Allah ba zai gafarta musu to kaga an gama da su kenan saboda me mutanen nan fasikai ne azzalimai ne Allah ko baya shiryar da mutane wanda suke fasikai shi ya sanya da yawansu a haka suka mutu wanda aka fi sani a cikinsu ya shahara har ma ana ganin kamar shi ne shugabansu shi ne wani mutum da ake ce ma abdullahi ibn ubay ibn salul mutumin madina ne balaraban madina ne to shi ne shugabansu za mu zo mu ji aikin da ya aikata nan gaba kaɗan shi kuma Abin da ya jefa shi cikin munafinci an ce gab da manzan Allah zai yi hijira ya dawo madina su ya mutu shugaban garin su mutanen madina ya rasu sai ya shi abdullahi ibn ubay ibn salul shi za a daɗa har an yi an ayyana shi shine shugaba ana jiran ranar nabi ta zo ta zo a daɗa shi sai ga manzan Allah ya shigo madina kaga an samu sabon shugaba kenan to ga manzan Allah an bi wani kuma so sai maganar nabi shi ta watsi to wannan abin sai yasa sai ya rike manzan Allah a zuciyarsa har sai ya ji ba zai iya yin imani da shi ba to amma kuma bai iya cewa shi ba musulmi ne ba kuma ya zauna a madina da haka sai ya ɓoye musulunci sai ya ɓoye kafircinsa ya bayyana musulunci amma kuma 'ya'yansa da musulmai amma shi ya ƙi musulunta har ya mutu a haka lokacin da ya rasu ɗansa ya zo ya samu manzan Allah ya ce wa manzan Allah don Allah ka taimaka mu ka ban wata riga taka in je in mai da kafani da ita kowanne ya sa ya samu sauƙi a kabarinsa manzan Allah ya ɗauko riga ya ba shi ya ce je ka samu shi sai aka je aka ɗin shi da rigar manzan Allah aka saka shi kabari amma wannan riga ba amfani da za ta yi mai ya riga ya mutu ba musulmi ba har ma malamai suka ce kawai manzan Allah ya ba shi ne saboda wani dalili ba wai don je a sanya mai a rufe shi da ita ya samu sauƙi ba ba wannan ne ya sanya manzan Allah ya ba shi shi manzan Allah in kai alheri sai ya saka maka ba wanda yau manzan Allah alheri manzan Allah bai da masa ba lokacin da aka yi yaƙin badar cikin sojojin makka wanda aka kama hadda wannan ya sunansa abbas ibn abdulmutallif wan mahaifin manzan allah ne an kama shi a filin yaƙi ko riga babu yana yaƙi haka aka zo da shi an kamo shi ba riga jikinsa sai ana cewa ga wan mahaifin manzan allah ne wannan sarkin munafukan saboda munahinci don ya ƙara samun shiga wajen manzan allah sai baza zai ya sabo riga ya ce ya za ku kawo wan mahaifin manzan Allah ba riga ku sha mai riga sai ya kawo riga aka samu manzala ya ji daɗi ta ga alheri ne ya masa to manzan Allah yana ta san ki samu gabar da zai rama sai ya mutu, sai Allah ya kawo mai gabar sai dan ya zo ya ce da Allah a taimaka mana da riga sai manzala ya ce gashi dan ya maida mai wancan alherin ba wai dan ya je sun ya ce masa wani amfani mun gane to wannan sarkin munafikai din akwai wata tafiya da aka yi wani yaƙi a waɗansu ruwayoyi an nuna yaƙin tabuka a wasu ruwayoyi kuma an nuna yaƙin banin mustalik ne wannan yaƙi da aka tafi a nan aka samu wani saɓani ko dai tsakanin muhajirai da ansarawa aka ɗan samu saɓani har sai wucar gaba irin ta jahiliya ta ɗan bugo masu sai ga shi ana nema a yi fada da waɗansu sahabbai 'yan maka da 'yan madina an fara zara ta kubba sai manzan allah ya zo ya tsawata ya ce kai yanzu ba a wannan a musulunci duk an zama ɗaya yanzu ku daina wannan jahiliya ce to shi ne sai shi abdullahi ɗan ubai ɗan salul ɗin da yake cewa yanzu waɗannan baƙin da suka zo muka taimaka musu da wurin zama kuka taimaka musu da abinci su ne hasini ƙarfin da za su yi faɗa da mu 'yan gari ya ce to shi kenan da mun koma madina sai mun kori manzan allah da mutanensa ai dama mu muka ba su wurin zama mu muka ba su mafakan siyasa mu muka ba su gonakai mu muka ba su gidaje mu muka ba su abinci duk za mu kwace mu kore su to lokacin da ya faɗi wannan maganar sai ta faɗa kunnen wani sahabi ana ce mai ɗabi na arqam yana ji sai ya taho ya gaya wa manzon Allah ce to ga abinda wannan mutumin fa yake cewa ya ce in sun dawo sai sun kore mu sai Manzan Allah ya sa a kirawo shi shi Abdullah dan Ubay kai ne ka ce za a kore mu an koma Madina sai dinga rantsuwa cewa shi wallahi bai ce ba ce rantsuwa sai manzan Allah ya karɓi gaske shi ce to shi kenan je ka kawai kai zai ɗan arkan ka faɗi labarin da ba haka aka yi ba ya laka ka gaya mana abin da ba yi ba wannan abin ya ma zai ɗabi da arkan ciwo Dan shi ya san gaskiya ya faɗi amma ko manzan Allah ya ce ba a faɗi gaskiya ba shi ne sai Allah ya saukar da wannan ayoyi wanda za mu karanta yanzu Allah ya ce humul lazina yaquluna humul lazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaqu ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون نعم الله تعالى يقول هم الذين يقولون la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun Allah yace humul lazina yaquluna munafiqan madina ko munafikai sune waɗannan waɗanda suka ci. la tunfiqu ala man inda rasulillahi minal muhajirina kada wanda ya ƙara ba waɗanda ke tattare da manzan Allah ‘yan hijira ɗin kar wanda ya ƙara ba su abinci ku ƙyale su hattayen faddu har su yi ta watsa su in suka zauna ba abinci ai kowa zai tafi nema abinci ne sai su waɗi su bar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ya faɗi wannan maganar munafikai ne suke fadar kansu suke faɗa wa junansu wannan maganar suke cewa in mun koma a daina ciyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen da ke tattare da shi 'yan hijira har sai yunwa ta za ta sanya sun watsi. sai Allah ya maida musu martani Allah ya ce walillahi sama samawati wal ardh taskas sammai da ta ƙasa duka ta Allah ce ba ta munafikai ce ba Ma'ana su riƙe abincinsu in sai riƙe allah zai ba su musulmi su kuma su. walakin nan munafiki na layaf ƙahuna sai dai su munafiƙai ba san haka ba ne ba shi ya sa ma suka faɗi wacce magana yanzu ka ce ma mai bin allah a korai ko a daina ba shi abinci in an daina ba shi abinci sai ya mutu to ina allah da yake bi allah zai taimakai ba wanda ya bi allah allah ya wulaƙanta shi da haka a wajen wannan yakin ne suke kulla wannan makircin suke fadar wannan magana ya ƙulu na ga sunan suna cewa ya ƙulu na la'in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al wani ولله العزة ولرسوله na ولكن na لا يعلمون Allah ta'ala ce yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-azab walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun Allah ce ya kulu da suna cewa la in raja'ana idan mun koma ila madinati zuwa garin Madina kaga wannan ya sun yi magana ne a waje idan mun koma to an ce a wajen ai min gazwatil mustalak qaumul haris ibn abi durara wa huwa abu juwayriya zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an ce ne yana nufin in sun dawo daga wancan yaki na banu mustalak wannan su mutanen banu mustalak mutanen haris ibn abi durara ne wanda shi ne mahaifin matar manzon Allah juwariya lokacin da aka yaƙi garin to a wannan tafiya ta sha shajar abin muhajiri na wani ansa. an ce an ɗan samu saɓani tsakanin wasu mutanen makka da mutanen ansarawa mutanen majina. Fabala ga zalika abdullahi ibn ubay sai labari ya je mu shi wannan abdullahi dan ubay ɗan sami fa shi sai ya tara mutanensa yake cewa ma sahibina muhammad ma sahib na muhammad yace wannan mu ne muhammad da shi da mutanensa abinda suke son su yi suna son su mare mu a fuskar mana suna son su mutuncin mu yanzu waɗannan mutana su da suka zo suna baƙi yanzu har su faɗa da mu yace wallahi ma mithluhum illa kama qalil Ya yace kai amma mutanen nan sun yi kama da abinda masu magana suke cewa sammin kalbaka ya akunka wai ka ciyar da karanka ya cinye ka karin magana ce ta laraba laraba suna cewa idan mutum ya ma butulci sai ka ce sai kai amfani da wannan karin magana ka ce ka ciyar da kare ya zo ya cinye ka to sai ce haka muhammad da mutanensa za su yi murere su sun zo mana daga makka suna yunwa ba su da tufafi ba su da abinci ba su da wurin zama mun ba su tufafi mun ba su abinci mun ba su wurin zama yanzu shi ne za su faɗa da mu kuma amma wallahi na in raja'ana ila ce na la yukhrijanna al-a'azzu min hal-azab to a lokacin da ya faɗi wannan magana sai to wallahi idan mun koma madina madaukaka masu izza sai sun fitar da kaskantattu daga daga madina yi masu izza yana nufin su ɗan madina kaskantattu kuma yana nufin manzon Allah da sahabbansa ɗan makka wanda suka zo hijira to shi kenan yana faɗar wannan magana sai ta fada kunnen wannan mutune zaid ibn arkam. fasami a zalika zai ibn arqam fa ballaga hu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai je ga manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abdullahi sai manzon Allah sai a kira shi abdullahi sai ya ce mishi anta sahibul kalamin ladhi balagani anka kai ne ka faɗi wannan maganar fa halafa annahu ma qala shay'an wa ankara ya rantsuwa shi bai faɗi kuma bai yi inkari fa’abdahakullahu sai Allah ya tona asirinsa ya saukar da wannan ayar sai manzo Allah ya ce ku je ku kira zai ɗan arƙam, sai aka je a kira shi manzo Allah ce to zo Allah ya ce ta yi gaskiya wannan mutum ya faɗi maganar nan Allah ya saukar da ara sai ya ji daɗi ya farin ciki da haka Allah yake ba mu labari cewa munafiƙan su ne waɗanda suka ce la irra jana ilal madinati in mun koma madina da yukhri a azumin hal azan masu izza za su kori kaskantaccu sai Allah nan ma ya maida masa raddi Allah ya ce wani lahil izzatu ɗaukaka a wurin Allah ce izza da buwaya ta tabbata ga Allah Allah shi ne maɗaukaci algari algari mai rijayi wani rasulihi izza ta tabbata ga manzansa walil mu'minina ga masu imani duk inda musulmi mai imani yake yana da izza Allah ya ce walakin dal munafiqina la ya'lamu sai dai munafiqai bai san haka shikenan sai magana ta wuce wasu malaman tafsiri suna ba da labarin cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan mutum ne da ya faɗi wannan maganar da aka zo aka gaya mashi cewa ga abin da abdullahi ɗan salul ya ce babansa sai ya maza-maza an taho ayari an taho daga yaƙi an dawo sai ya zo bakin gyaɗin madina sai ya tsaya da takobinsa ɗan shi yana jiran uban ya zo sojoji suna ta shiga ana ta shiga madina can sai ga baban ya taho uban yana zuwa ya tsaida shi ya ce to kai baba na ji abin da aka ce ta ce ka ce ku ne masu izza wai manzan Allah su ne makaskantatta ya ce to na rantse da Allah ba ka shiga madina sai ka ce kai ne kaskantacce manzan Allah ne mai izza ‘yan kawo ba haka ba zan sare maka wuya to ya ga ɗan da gaske yake ya ce ni ne kaskantacce manzan Allah ne mai izza ce to wuce sannan ya wuce to kaga ya imani ya kai Allah sa mu cika da imani to kaga yanzu wannan an gaya mana munafikai da su da halayensu da waɗansu abubuwan da suka yi to bayan da Allah ya gaya mana su wane ne munafikai da halayensu da waɗansu ayyuka nasu sai Allah ya kulla wannan sura ta yin wa'azi ga muminai dan ka a ƙara sura a ta magana a kansu a sai aka dawo kan muminai su ma za a dinga musu wa'azi a jawo hankalinsu Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كما سيماني لا تلهكم أموالكم kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum ko hidimar ƴaƴanku ta sa ku shagala an zikirullahi lahi daga ambatan Allah ya ku masu imani kar ku bari dukiya ko ƴaƴa su sa ku shagala daga ambatan Allah wasu malamai suka ce ambatan Allah ana ana nufin as-salawatul khams salloli biyar kar dukiya neman dukiya da ƙoƙarin tara ta ya sa kana ji ana sallar asuba ka ƙi zuwa ko ana sallar azahar ka ƙi zuwa ko ana la'asar ka ƙi zuwa ko ana magrib ka ƙi zuwa kana can ka tsare kana ƙoƙarin tara dukiya Allah ya ce karka yadda dukiya ta sanya ka ƙi zuwa kai ibada ko kuma hidimar 'ya'ya kai ka tafi neman abinci don kar 'ya'yanka su zauna da yunwa ta ce ai kai sai ka nemo masa abinci to garin nema har ya sanya a yi sallah kana ji kana kan lokaci zuwa kai sallah kai kai neman abincin da za ka yi ma 'ya'ya kake a gida Allah ce karka yadda dukiya da 'ya'ya su shagaltar da kai daga barin Allah barin ammatan Allah qalil hasil al hasil basri ce ko jami'ul fara'id ba wai sallah kare ba duk wata farilla ake nufi kar neman kuɗi yana ka azumi kar neman kuɗi ya hana ka zakka ta ce to ni in na bada ai za su ƙari duk wani aiki na farilla kar ni ka yadda neman kuɗi ko hidimar 'ya'ya ta sanya ta ƙin wannan ibadar mun fahimta sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya haka kowaye fa ulaika humul khasirun wannan sune masu asara to ni shi yasa nake mamakin matasan mu nan Allah shi cewa kada neman kuɗi ya hana ta ta je kai ibada amma mu mutasan mu yanzu ba neman kuɗi ba kwallo ma sai ta hana su yin ibada ka ga rama wance shi neman kuɗi ya hana shi to kai nan ba kuɗi ne ba saka ba neman kuɗi ma kake ba kai ba za ka kai kuɗin ka biya ka shiga kallon kwallon ko ji haka yaran mu suka je kallon kwallon ana ta tarawih musallatai ko ba haka kai ba Allah ya sauke kawai suka yi zuwa masallaci jiya dai rabe rabe mutum ba wai mikewa ruwa ne aka ce wa kwallo ake yi. na ce to abin ya zagayo ke da <laughs> eh to ina ji wajen goma ana yi ko ne sai wajen sha ɗaya ne ma daga suna dawa waɗansu suna murna waɗansu kuma suna jin haushi na ce to kai ka gara kake jin haushi kayi biyu babu kai baka ce kai tara ba kuma ka ji an ci yau ba an ce ana yi ko ko ba yi ana yi ko to ku lura wasu ba za su zo sallah ba na to wani ya gwammace ya ce ya kallon kwallon nan masu ƙoƙari akwai waɗansu matasa da daga suna ɗan ƙoƙari su da wanda za a zo a gurguje a isha'i da su ana sallamewa su ruga su koma kaga sun ɗan yi ƙoƙari ko wai falsafa su shine in sun dawo an jima in an gama za su yi a gida sun ɗan yi ƙoƙari ko amma wani da isha'i da tarawin duka absent sai dai ya dawo gida mai ɗan ƙoƙarin cikin su kuma shi ne wanda zai yi wanda ba zai ƙoƙari ya isha'i shi ke ya kwanta sai da asuba kuwa na? ci haka sha ruwa? cewa kuma wasa mai kallo ko? <laughs> shiwa a a ta ce shi ya ne ba da nan da shi ba ta ce <laughs> ɗan zuwa kuma ya ji kallon ƙwallo shi da zai kawo mai kallo ma'am Allah ya ce bi wa wani wanki ku مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب fa asaddaqa wa akun minas salihin Allah ta'ala ya ce wa anfiqu ya ku basu imani kuma ku ciyar da dukiyoyin da Allah ta'ala ya azarta ku da su Allah ya ce min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa idan mutuwa ta zo mai in bai yi ciyarwa ba fayan ƙuna sai ka je yana cewa rabbi ya ubangiji laula hartani ina ma da a ce za a jinkirta min Ina ajalin ƙaribin zuwa wani lokaci ɗan kaɗan a ƙara min kwana biyu ya Allah a ƙara min kwana uku fa'asar daɗa in yi sadaka ya Allah kaga da yana da rai amma yanzu da ya ga mutuwa wasu yake ce ma Allah ya ubangiji a ɗan ƙara mu kwana ɗaya ko kwana biyu in yi sadaka kaga da na sani ta taho ke ne wa kun salihi na? ya Allah in an ƙara min lokacin nan kuma zan zama mutumin kirki zan zama cikin salihan bayi yanzu da ya ga mutuwa ke. amma kafin a kawo wannan matakin ana ta wa'azi a taimaka a ciyar ga kuɗi ya aji ya ƙin zakka ya ƙin taimako ya ɓoye kuɗi amma yanzu da ya ga mutuwa kuma yana cewa a taimaka a ƙara mai sadaka don ya ga dukiyar ta zo ƙarshe shi ya zo ƙarshe zai bar dukiyar kuma bai da iko ya ce da ko ƙwandala can wato wanda Allah ya hore mu dukiya kuma Allah bai hore mai yin sadaka ba in ya zo mutuwa zai yi wannan da na sani da yawa ko masu kuɗi haka su kuma ba ka gane illar kuɗi wallahi sai mutum ya kawo irin wannan matakin wani haka zai zo ya mutu ga kuɗi ma ƙude ya bari amma bai taɓa fidda zaka ba a dukiyarsa bai taɓa gina ma Allah masallaci ba bai taɓa taimaka ma addini da ƙwandalar shi ba haka zai bar dukiyar nan magada su zo su aikata abin da sai ga dama a ciki wani mai kuɗi da yake ba da labari abokinsa ne ya rasu shi lokacin ya samu wa'azinsa da ya rasu sai zo tara iyalan shi matan shi da 'ya'yan shi ya ce to don allah kun gari alhaji tare muke da shi alhaji mun yi rayuwa da shi mun samu kuɗi amma allah bai sa tunanin da ya je zuwa na taimakon addini ba ga shi yau alhaji ya mutu ga kuɗi ya bari bai yi ba Allah komai da dukiyar shi ba ya ce don Allah ina son ku taimaka ma alhaji mijinku ku yaya ku taimaka wa babanku a hidda waɗansu kuɗi a je a gina wani masallaci da islamiyya a mai sadakacin ko wannan ya ɗan samu nan ne kun shi ya tara su Allah suka ce a haƙuri kawai a tun dai ya mutu Allah ya ji ɗan shi to shi ne kudin shi wannan sai ya ba shi da ce to haka ake yi to shi ne sai ya dawo shi kudin shi ya ce to bari in gina kan nima in mutu <laughs> aka za su ce wada rozi ya ka za su ce wada to shi ne sai ya dinga masallatai shi ne yake ba da labarin asalin abin da ya karkato tunanin shi ya ce bari shi ya zo ya kwaci kan shi ko ba haka ba kar ya mutu a kasa kwato shi <laughs> to Allah ya sa mu dace to mun ce wannan fa ba ayar da tana magana da masu kuɗi bane ba a kai ba mai yan dubu uku kai ba kana ciki kai ma ka cire dubu ɗaya mana ka bada ai kullum kana sayan katin waya ko yanzu data ba an ce ta koma ɗari bakwai ba wasu kallon nan ma da suke kwallon ba su da data ma na gaske ya ga wani yaro da waya ce mai kwallo yake kallo shi ba sai ya je can ba ya ce data tana ɗari bakwai ce to ya za a yi ya ce to nawa kai masallaci sai dariya ta sabbe kai ko kowa to kun ga kowa ya shiga ciki ba sai mai kuɗi ba naira biyar ka bada naira ashirin naira hamsin ya yi to shi wannan in ya zo mutuwa ga abin da zai ce ya Allah ɗan ƙara min zan yi sadaka zan yi taimako zan zama mutunan kirki sai Allah ya maida mashi amsa walan yi akira Lahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai jinkirta ma wata rai in ajalin ya zo. da aka ba abinda za a kara ba wallahu khabirun bima ta'malun Allah shine mai baku labarin abinda kuka aikata shikenan sai a dauki ran a haka Allah ya bani mu ikon yin abinda ya kamata da dukiyar mu akwai wani mai kuɗi dan Saudiya Ar-Rajahi yana da wani kamfani ar in ka je Saudiya zaka ta ganin abin logo ɗin kamfanin ko sun yi aiki ko wani abu kamar haka nan yana ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi a duniya yi amma ya tsufa shekaru sun yi yawa bai fi shekara biyu ba wani tunani ya zo mai sai ya kira yayan shi su duka ya ce to kun gare ni ne babanku kuma Allah ya bani kuɗi ba a saudiya ba a duniya gaba ɗaya ina cikin masu kuɗin duniya ya ce to ni babanku ina son ku sani lokacin da Allah zai turo ni duniya lokacin da aka haifan ba a haifan da ƙoƙon dala ba ba komi na shigo duniyan nan duk abinda na samun nan a nan duniya na sami kuma Allah da ya bani ya ce yanzu kuma kwanaki na sun ja shekaru sun ja ina ganin na kusa komawa ga ubangiji sai ce to ina sha'awar in koma ban da komai kamar yadda na zo ban da komai suka ce to baba yanzu ya za a yi ya ce ga kullum kowa ya ɗebi abin da yake so don na mutu ba garu ɓambarin ko kwabo amma kowa ya faɗi abin da yake so iya sa ran shi ya ɗiba ya ƙara gaba ya san ko sun kwasa ba su ya ƙarar da ita kowa ya jira ya ƙara gaba abin da ya rage ya ce fi sabilin layi shi ke nan bai da ko kwabo yanzu yana nan yanzu mutuwa ke shira wannan maƙudan kuɗi sai ya endowment ya yi waƙafi su yanzu suna na ana gina masallatai da makarantu da samar da ruwan sha a ƙasashen duniya inda ake da bukata shi kuma kawai sai dai ya ci abinci ya sallah ya azumi ya zakka ya istighfari yana jiran mutuwa ta zo koma ma Allah bai da komai bai huta ba so Allah ya sauke eh <laughs> ya huta da tambaya kaga ya ci ya tsingije mu abin gani shi to akwai waɗanda in sun zo mutuwa za ka Allah ta'ala yana haska musu su wani abu makamancin haka ai eh, kwakwasa ya ta su su je su ga wani juya amma dai shi kaga yanzu dai ya ba su yanzu ya san ko ya mutu ba abin da za a raba ka ko ya kwansa a duniya fa na ce maka a cikin duniya bai wuce da hudu ko na uku ba ya fi dangwace guri nesa ba kusa ya fi dangwace eh? <laughs> ya fi dangwace kudi nesa ba kusa ba to allah ya sa mu cika da imani ƙwai kusa ba biyu ai ba bai kai gargara ba da ya kai gargara ne to wannan bai halatta ba saboda idan mutum ya kai gargara to magada sun fara jin kamshi amma idan mutum da nan shi da lafiyar shi kawai ya ce zai sadaka da kudin sadaka yana da iko ba wanda ya sai hana shi ka gane ya halatta to balle su haka sun biwa da ba in za a samu wanda za su rigewa an su rego to kowa ya ja yi shi allah ta suka kare yi. to wannan sura ta kare idan allah ya kai mu gobe za mu tashi suna ta gabanta sha Allah wa ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu dade kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya ce mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna amfani da wannan dama mu ƙara tunatar yau alhamis aiko gobe juma'a sadakar da muke badawa ta juma'a juma'a gobe ne in Allah ya kai mu wancan satin an samu kuɗi naira dubu sha bakwai da na na dubu sha bakwai da dari biyu da ashirin a wancan makon aka samu to har ma wani ya fara ba da rashi na goben yau to da Allah gobe ma in Allah ya kai mu za mu sake towa da wannan mafi karanci naira hamsin hamsin ina muhammadu yake bai zo ba ko ya turo har yanzu ta ai shi ne ce ya tura ba ya kawo eh. to Allah shi ba mu iko taimakawa وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله